Bo, ez da beti, beti aize zerrenda baten uh, eh, mundatzea, eh? eh? ez ditugu abertzalek bezain bat eh, kide ere, eta jo abertzalekin hainitz uh, gauzetan uh, atsemaiten dugu, eh? uh, gai batzutan gubano zohotzago dira, biztan dena eskoalegiari buruz ez girela bat ere egin berian, e, ekologian gu gira zohotzago, bo, osatzen da. Eta ez da beti behar... Eh, batzu beste kontra presentatu ere eh, banatzen dira gero botzak.